Bai, beraz, orduan eh, aurten aurten irugarren urtea da antolatzen dugula eh, eta gaznaren bestamakean. Eta elburua, lehen elburua da, orduan uh, nahi zerbait beste bestabat antolatu uh, laborentxaren inguruan. Eta hori hori dutzen zaite lehen elburua dela eta hori lortu dugula ikusiz nola egitarrak esegitzen giusten eta bai, urtetik urtera ikusten dugu beti laguntzaileen partetik eta segitzen gintuztela urtero. Ba, Erritarrak behinan erritik behin urgunagukoek ere segitzen dute ez? Kanpoko errikoak ere laguntzen gaituzte, eh? eta eh, galderak egin ditugu laborariekin ari diren eh, enpresei, eta ikusten dugu urte guziz berak heldu direla gure, gure laguntzerat bigarren eh, helburua da erakustea, eh? erakustea nola ari giren lanean, eta gure kabalak uh, kanpoan ibiltzen direla, mendia ere balietzen dugula, eta biztan dena gero gibeletik eh, gure mozkina ona dela, ona dela, eta orduan hori nahi dugu erakutsi gehienek. Beste helburua ere da, uh, kontsumadorei buruz, Eh, er, erakotxi, eh? eh, eta gure produktorik zoin nola egina diren, eta hortarako urbilara azten ditugu sokaldari batzu ere, erakusteko, gazna jaten aldera, manera desberdinez. Kursinik aipatu ditu, Xe eta horri loturik, baina terren behar da, egun hori eh, dela eh, ez bakarri gaznarena, zentan jastaketa hainit proposatzen eh, baitituzie? Bai, ordean egia gaznaren inguruan dela lehentasuna egun hortan, jastaketak izanen dila ezberdinak gardo, sahno, ahno, Estia izanen da berritasuna horten, eta jaz bezala dutia ere hori izanen da. Erakusteko edo zenten horretan egunean gasnea jatela handela edo ardi, edo behi, edo hauntz gazna. Be, behar izagun, e, egiteragoa, behaz eh, makean, eh, nun makeako plazan itena, ahalazkampuan, arro laguntzen badu? Bai, arro balima da, seurik eh, hainen dugu makeako plazana, eta sekulan euria, euria bada, edo demoradu da korbat balima da, badugu aterbial ere pentsatia ezkerpaetan jazin dugu mesala. Hora, siko gira amekontatik goiti pilota partidakien, horren ondotik eh, izanen dira beraz eh, sukaldaritza eta gazan inguruan jastatzeko eh, jastatzeko jaka. eta aurten izanen da ere uh, konkurtso tipi bat nun jendeak duten antolatu uh, gazna platera edegena, guk furnituz gazna diferentak eta gero haien haiek bakotsak beri deiekin uh, albezain edegateratzeko. Hori zuzenan eginen da, eginen da mhm. egoerit terdi eta horrematak terdi artean. Deneri idekia da, ez profesionalak. Ados gira. Ah, amator guziri. Amator guziri. Ba, sekulan txobera bali marima da, uh, eh, ah, le, lekoak alere mugatzen duko pixka bat. Hara, horren ondotik, eh, horren uh, bat aterdiitan, eh, horren jokoak izanen dira, hori atxalde guzian ere segituko du, burua uste batzuekin, mendiari buruza. Hara, horren ondotik atxaldean, bi tenore desberdinetan, bi ontan eta labontan, moste desafioa, iparra eta egualdearen artean, egualdeetik, guen dugu Mikere Txabarria, zehan unitarra, jazorzena jadanik, eta uh, ipagarrentzat Logan Paris. Beraz, eh, desafio biziki interesgarria eta uh, nire ustez jaz bezala jendea bilduko da inguruan uh, horren uh, txegitzeko. Eta beste animazio bezala atxaldian uh, gazna egitea, eta odian atxaldea, atxaldea parari buruz, hartzain lasterketa izanen da, behatzia mar kilometroko lasterketa bat, eta izanen da baino helduentzat seiak territan abiatuko dena, izen emaitea bostontatiko iti, eta bestia zazpiak lauden gutitan aurren dako. Eta izen emaite guziak leku amerian egiten aldira. dira. Atxiana, hartzain txakur txapelketa sortziak eta erditan, eta horren ondotik eta mementu behian ere, nahi, nahi duten entzat, zikiru hau gitartean, eta hori guzia untxapasteko, dantzaldia horako duelukiz taldeak laiturik. Hala, eta mm, erriko estatuak ere jokoan txartzen dira? Hori bera, beraz, eh, eguertan janai baduzu erriko estatuetan, Barda eh, erreser batu, hogi barnia ostatuan edo bide garai ostatuan. Jakinez, uh, beraz egun antzer izanen dira txosnak, eh? haintzinetik zehaztua izan den bezala, produktu diferentekin jastatzeko gazna produktu diferentekin, sukaldariak hori izanen dira ere animatzeko, sukaldariak uh, zehazteko alere jan behar da direla Anji Amestoi, Pascal Betul eta Bixente Chapele. Horiek ditugu astapenetik iru sukaldari berak, segitzen gaituztenak, eta bon, ba, barritugu eskertu zen eta lan edera eh, emaiten dute eh, egon hori egeusitzeko. Eh, Labur biltzeko, animazioak izanen dira ez den ne hor enea alba da eta mm, izan dain auge du heldu entzata izanen dira animazio desberdinak egun hau txapasteko. Eta bururatzeko bainat, aipatu behar dugu ere, edo ditugu bi berezitasun, lehenik bat iria zabalekin. Bai, uh, eh, jaz bezala, uh, eh, idiazaba sormarka etorriko da, beren uh, eh, gaznen erakusterat eta dastatzerat, eta alainan pixka bat saltzeko. Eta bestalde argazki erakusketa bat ere? Bai, jaz uh, nahi izan tugu, maka kolaborariak uh, eman, eman, eta jaz argazkiak egin ditu, eta horten uh, eh, irroleko erratiaren eh, laguntzarekin uh, nahi izan ditu mitzarazi eta muntak eta bat eginen dugu eta argazkian gibelian entzunen ditugu laborarioin botzak, historioak eta laneko manera ezberdinak konakutuko dauzkute eta biziki edera izanen da erakusketa hori.